と思う。ねえ、へえ。 มันไม่มีสัตว์เลมัไม่ไม่มัดถึ่องเรื่องขอันมันตขึ ที่มีประโยชน์ที่สามารถที่สามารถที่มันไม่มีทุกข์เลยพอทำกรรมฐานก็ตามนี่ก็ตามก็ตามเรื่องที่ใครประโยชน์จนจบที่ออกมาคือธรรมาติถ้าไม่มีทุกข์เลยถ้ามีทุกข์เลยที่ระเจ้าสอนเรื่องทุกข์เลยนี่คือว่าพระเจาสอนสอนคนมีสอนธรรมชาติสอนเลยสติจะเป็นคือธรรมชาติของโลกเดีย คนที่ยังไม่กทราไม่ถึบคนที่ยังคุณเชื่อที่ต้องสอนให้เลิกการเชื่อคนที่มีทุกข์เขาต้องสอนให้ทุกข์หมดอย่างนี้เป็นคนที่ไม่มีนี่สุดดังนี้นทุกคนทำได้อย่างที่ามพูดเรื่องนี้มัน

ไม่เคยรู้สึกก็คืออันนี้คือเขาเรียกจิตใจความคิดใจไม่จะมาถ้ามันไม่ตัดสินใจนั่นคือความสมาธิของเราอันนี้เราไปทำทำทำคิดแบบคิดแล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกแบบความคิดแบบนี้เพราะไม่หลักมาดูตัวตัวตัวเดียวกันเลี้ยวดูตัว เ็นที่เราชอบที่เราชอบที่เราชอบที่เราชอบ เจริญนิรันดร์เจริญเป็นสุขเมื่อหมดอายุของของมันของสุขเป็นความสวยงามนักทุกขยันนี้เป็นเรื่องที่้เราไม่เคยได้ยินแล้วนักทุกขยันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะทำอะไรไม่ขอโทษขอสิ่งที่ทำแต่อย่าที่เชื่อถือเรากคยทำ

嗯嗯。 กิดมีเพียง24ปีนะพ่อแม่สอนสั่งสอนนี่คือวันนี้ที่จะดูความเป็นนี่ค่ะทุกท่านมีชีวิตเพื่อการศึกษาที่ไปที่ตลาดเงินเป็นของทุกคนที่ทำงานเป็นทั้งสีหลงถือเทวดาและของนั้น่นกลับมาโดยเราจะทำที่ได้จากจิตใจนักเทศน์เมื่อทำให้อหาสมุทรก็จะมีปัญหาเกิด ให้เห็นแก้ปัญหาแก้ปัญหานี้ไม่รู้อะไรทั้งหมดจะแก้ปัญหาเรื่องความโกรธผมว่าคุณไม่รู้คุณไม่เป็นคนที่เป็นที่สำคัญมากกว่านี้นี่จะเรียนเรื่องอะไรเข้าใจเรื่องความโกรธเนี่ยตรงนี้นี่มีนะจะเป็นตัวทีนะทำไมจะไม่มีถ้ามันมีอันเดียวเกิดนะเกิดได้ โกรธอะไรเพราะว่าเป็นโกรธอะไเมื่อขณะที่เราโกรธขึ้นมาเป็นเป็นโกรธลืมหลงตาเลืมตัวคนหลงคนลืมตัวในขณะนี้ทำได้เป็นโรคที่เป็นทีิให้คนหลงคนลืมตัวในขณะนี้ชีวิตอยู่ตรงนี้ ที่เกิดความเชื่อที่เชื่อที่เชื่อดังนั้นให้เราที่ำจะมาจริงจริงความเชื่อของเราที่เราไม่ที่จะมาจริงจริงเราจะไม่ทำตามผมขอขอพระเจ้าให้ที่ทำจนออกไม่ได้ถึงที่ของเราจริงจริงที่ทำไม่เป็นก็ต้องทำนะครับนะครับถ้าเราทำอาหารไม่ได้เราไม่ไม่ได้กินไม่ได้กิน

Thank you. Newton had empathy and sometimes took Newton Newton clearly familiar empathy. Newton took Newton n e w t o took Newton ผู้ฟังทั้งสองหนึ่งรู้สึกตัวเตือนตัวรู้สึกตัวเตือนตัวรู้สึกตัวเตือนตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเตือนตัวรู้สึ คือผู้คนคนไหนเหืออย่างอย่างไม่ถึามคนไม่เลยสามคือต้องทำจริงทำใจพูดใจจริงทำใจจริงไม่ขอมาทำให้ทุกคนทำเราไม่มีทุกคนมาจะเรียนแค่ทุกเด็กทุกคนมาเรียนแค่ทุกคนมาจะทำงานต่อไปนี้ถ้าคนนี้คนนั้นอยู่นี่มองเห็นคนนี้คนนี้มองเห็นเรากจะทำ

ทุกคนต้องการความสุขความม่นคง้องการมรรคผานมรรคผลนิพพานอยู่ี่ไหนอยที่ไหนถ้าเราไม่รู้จะเป็นยังไจะเป็นยังไงเตรยมที่เอให้ในชีวิตนี้หรือในปัจจุบันนี้เมื่อของเราทำมีเรามีแเราจะไปที่ไหนก็ไปเมื่อของไม่ทำมีแล้วเราจะไปขอควเป็นอื่นเป็นอื่นไม่ได้ จะนึกอะไรนึกอะไรเงินกับเราทั้ไหนมนเป็นคอนโทรลไม่มีเงินเลิกไปด้วยมาที่นี่เลิกเอาจากเลิกเงินเอาของไปเลิกเอาจากเราไปว่าไม่มีวันนี้เรามีเงินเลยขึ้นรถคันนี้มาทำอะไรกินเราจะเข้าไปข้างต่อเพื่อให้มันทุกคนเขาเห็นเราอะไรเป็นเไหนเป็นอะไรเป็นเงินไปกับเรื่องอะไร ก็ทำให้เราเป็นเมื่อเรารู้เราเรื่องนี้ผมไม่ขอเป็นของของเราที่สุดเป็นของใครได้มากที่สุดและเขาจะพูดนั้นก็จะสอนเองว่าไม่เรื่องการไม่เป็นไม่ใช่การไม่เป็นอไรเอาเดี๋ยวนี้ลักษณะแต่เราต้องทำให้มันถูกต้องที่เราทำไม่ถูกต้องอย่างที่เราทำมาเป็นนั้นต้องการเลือกติดตัวตัวมันไม่เถูกต้องมันไม่ถูกตเราทำไห้เข้ามาด้วย มันจะนึกไปคิดไปตออใจมันคิดนึกอะไรก็ไม่รู้นี่แหละมันไม่รู้ท่มันจะรู้ไม่ได้มันไม่รู้สาระที่สุดแต่คือมานต้องทำที่เขาจะไม่พาแล้วมันหนักใจเป็นใจที่เรียนเดียดเดียนเองและเดียดเดียนคนอื่นนั้นไม่เป็นธรรมนี้ไม่เป็นเรื่องนี้ไม่เป็นคำสอนของพระุทเจ้าไม่เป็นผิดและไม่เป็นปฏิบั one. ลูกต้องยกเว้นของไทยรักษาทุกครั้งหยุดเดือนเปองค์สองตำรวจทุกครั้งยังลดน้ำเกิอขึ้นลูกน้นน้ำตัวเองจะทุกครั้งมันจทุกครั้งมันจะทุกครั้งทุกครั้งดังนั้นพระเื้าท่านสอนอย่างสอนสอนคนให้หลงรู้ใจสอนคนทำงานทำเพื่อใ้ถูกงเพื่อนคนที่มีเพื่อให้หมดดี